sūtībai. Kas tad ir baznīcas sūtība? Pavisam vienkārši <clears throat> tā nav politika vai nav politiska kopiena vai partija, uzreiz tā gribas uh, pateikt. Bet kas tad ir, iespējams, ka ļoti labi jums zināms, bet uh, varbūt tās rakstiet īziņas 266 77 272 un sakiet, kas jums ir baznīca? Uzrakstiet, kas jums ir baznīca. Būtu interesanti dzirdēt jūsu uh, spontānās reakcijas un viedokļus vai izpratni par to, kas ir baznīca. Uh, vēlreiz īziņas varat sūtīt 266 77 272. Bet, ja gadījumā gribat zvanīt, lai aprunātos un pastāstītu, kas jums ir baznīca, tad uh, zvanīt varat 679 69 131 viens. Nu tālūk, bet šodien, kā jau es saku, runāsim par baznīcas eh, sūtību, eh, un es tā ļoti vienkārši uzdoju šo jautājumu, kas ir baznīca, par baznīcas sūtību tātad. Un uzreiz jāsaka, eh, šī, ja, ja tā var teikt, teorija ir gana sarežģīta, jau nākošā sarežģītā uh, tēma, jeb eh, <laughs> materiāls, mm, kas varbūt tās liks aizdomāties, bet arī saprast to, ka baznīca ir tiešām arī savu valodu, ar kuru tiek runāts par eh, baznīcas sūtību vai eh, kopumā par lietām, kas saistītas ar ticību un baznīcas dzīvi, bet kā to vienkāršāk un saprotamāk pasniegt. Nu jā, tas ir jautājums, ceru, ka man izdosies. Bet tātad baznīca, cilvēka personas transcendences zīme un sargātāja. Baznīca, cilvēka personas un uh, e, transcendentes zīme un sargātāja, tā saka atsaucoties uz Jāni Pāvilu, ne, uh, tā atsaucoties uz gaudījumiem spēs, um, e, ko mēs dokumentu lasījām jau iepriekšējās sezonās, bet tātad sargātāja, cilvēka uh, tādai, nu es pārfrāzējot varbūt tās uh, Um, gribu teikt, um, tā, kas sarga baznīca, ir tā, kas sargā uh, cilvēka uh, nu, garīgo um, izpausmi. Nu, es tā uz ātru, ātri šobrīd tā domāju, kā lai to vislabāk uh, noformulē, jo transcendences zīme un sargātāji tā, kas norāda uz to, ka cilvēkam ir tālāks, augstāks mūžīgais mērķis, kas ir pats Dievs, par to mēs runājam jau, vai ne? Bet dzīvojot arī šeit uz zemes, ir cilvēkam ir jāapzinas tas viņa aicinājums, kas pārsniec tikai šo zemes dzīves realitāti, un baznīca ir tā, kas to sargā un arī apliecina, um, ka cilvēkam ir augstāks mērķis, ka cilvēks ir um, Dieva radīts, Dieva mīlēts un arī aicināts būt kopā ar viņu. Nu, šādā veidā es uh, mēģinu mm, šo pamatu domu uh, izskaidrot. Un tad turpina. Eh, Kristu baznīca ir sakraments, tas ir zīme un līdzeklis dziļākai vienotībai ar Dievu un visas cilvēces vienotībai. Baznīca tā tad ir sakraments, tā redzama zīme kaut kam, ja tā varētu teikt, neredzamam, jeb tam, uz ko tad mēs esam aicināti. Tātad vienībai ar Dievu un cilvēku savstarpējai vienībai zīme un līdzeklis šai vienotībai, savstarpējai vienotībai un vienotībai ar, ar Dievu. Manuprāt, eh, nu, tas ir ļoti skaisti, ka baznīca atkār, atkārtošu, nav viena politiska kopiena, kur mēs vienojamies tagad par kaut kādām lietām un tēmām vai uh, attīstības uh, procesiem, bet uh, ka tā tiešām ir uh, kopiena, vispirmām kārtām cilvēku kopiena, uh, kur pamatu pamatā tās ir attiecības ar Dievu un, un cilvēku savstarpējās attiecības. Un tad baznīcas sūtība šajā visā uh, ir uh, sludināt pestīšanu. Um, sludināt pestīšanu un atvērt šo Dievu valstības eh, klātbūtni eh, šeit. Tas ir kopība ar Dievu un kopība starp cilvēkiem. Šī Dievu valstība kā kopība starp Dievu un kopība starp cilvēkiem. Kopība ar Dievu un kopība starp cilvēkiem. Tātad pasludināt pestīšanu un ja tā var teikt, nest šo Dievu valstību, izplatīt šo Dievu valstību vai padarīt klātesošu šo Dievu valstību šeit uz zemes. Dievu valstību kā kopību ar Dievu un kopību cilvēku starpā. Un vai nav tā, ka tas ir tāds uzdevums un mērķis, nu, cēls un tiešām tāds, ko mums ir tā vērts, lai pūlētos un uh, un censtos īstenot mūsu, uh, mūsu pasaulē, īpaši tais brīžos kā šobrīd, kad ir tik daudz kari un nemieri apkārt, uh, un, un kad ir tik daudz šķelšanās un dalīšanās un, un savstarpējās nesaskaņas um, ne tikai Ukrainā, Izrēlā un citās karojošās vietās, bet mēs redzam arī uh, citviet tieši politikas dēļ notiek šīs cīņas, piemēram, mēs Amerikas Savienotajās valstīs šobrīd uh, gatavojoties prezidentu vēlēšanām, bet nav jāskatās nemaz tik tālu, mēs redzam to pašu notiekam arī Eiropā un tā tālāk, man ir, kad politika nav tā, kas uh, vienos cilvēkus, un tad jautājums, kas būs tas, kas vienos, un šeit, manuprāt, tiek piedāvāt atbildi, uh, ka tā ir baznīca. Baznīca kā tāda, kā sakraments, kā neredzamā zīme, kurai ir uzticēts šis uzdevums norādīt uz cilvēkā um, tādu dziļāko, transcendento vērtību, cieņu un arī aicinājumu un līdz ar to arī apvienot eh, vienā kopienā. Nu, jā, jā, dažādi, ir dažādi cilvēki, jo mēs esam visi ļoti dažādi, bet vienlaikus arī spēj tomēr apvienot, un tas ir Dievs, kas e, spēj šo apvienošanu arī e, īstenot, ne viss politika, nu tā varētu e, vienkāršot, varbūt tās arī teikt. Tūdaļ jau pēc nedēļas, man šķiet, sākas sinodalitāte, otrā bīskapa sinode Romā, Eh, gluži kā tas bija jau pagājušā gada oktobrī, kur turpināsies saruna par šo procesu, kas ilga jau vairākus gadus, trīs šķiet gadus uh, ilga. Mēs arī atceraties labi, uh, piedalījāmies šajā procesā un, un diskutējām un runājām un arī pagājušajā gadā veltījām uh, katehēzes tam, lai, lai pārdomātu šo um, darba augli, sintēzes dokumentu, kas tika piedāvāts eh, visai plašai baznīcai. Nu, un tagad arī eh, uzsākas šis, eh, gribas tā teikt, beidzamais tāds aktīvais sinodalitātes posms, kurā nu, notiek šīs diskuti, diskusijas, pēc kām visdrīzākais mēs redzēsim arī kādus dokumentus vai kādus tekstus, kas tiks piedāvāti mums un ar ko mēs tiksim uh, vis, nu, aicināti, mēs tiekam jau aicināti patiesībā īstenot šo sinodalitāti, šo kopīgo ceļu, šo veidu, kā kopā būt baznīcai un tā tālāk. Un, un jā, un dažu brīdi man šķiet, <clears throat> tas pārmetums un bažas bija par to visu šī procesa laikā, vismaz no daļai, daļas cilvēku, kad uh, tagad demokratizēs vai politizēs eh, baznīcu un tā tālāk, bet patiesībā jau nē. Eh, patiesībā atveras vairāk un vairāk uz svētā gara darbību caur šādu, um, nu, ja var teikt, modeli, caur šādu uh, paraugu, kā var savstarpēji sanākt kopā, kā kopiena, kā var runāt par uh, lietām, problēmām tai skaitā un diskutēt un, un kā var izšķirt eh, Dieva, nu, ja patīk gribu attiecībā uz baznīcu un baznīcas misiju un sūtību pasaulē un to, kā tad to varētu īstenot. Manuprāt, tas lieliski norāda arī vēlreiz izceļ eh, šo aspektu par baznīcas sūtību, šis sinodālais ceļš, kas parāda, atklāja un varbūt tās arī uh, no jauna liek apzināties mūsu kopīgo kopienu, kopīgo ceļu, kopīgo misiju šeit baznīcā. Nu tālūk. Baznīca ir saņēmusi raksts šis dokuments sūtības sludināt un izplatīt Kristus un Dievu valstību visās tautās, pati būdam šīs valstības iedīglis un sākums uz zemes. Tad baznīca ir aicināta sludināt uh, izplatīt eh, Dievu valstību, Kristus valstību visiem, visām valstībām, visām eh, valstīm, visām zemes malām un vienlaikus baznīca ne tikai sludina, bet arī ir um, reāli šīs Dievu valstības, man gribas teikt tā, klātbūtne. Šeit rakstīts valstības iedīglis, bet tāda reāla valstības klāt, klātbūtne. Protams, šeit uz zemi viss ir ierobežots un uh, vājš un, un nepilnīgs, un tomēr uh, Dieva plānā baznīca ir kā šī kopiena, kā šī Dieva valstība, uh, kas jau norāda uz to, uh, kāda būs uh, šī Dieva valstība tad, kad nu, mēs visi būsim pie paša Dieva nonākušie, tā var teikt. Bet jau mēs varam piedzīvot šo Dievu valstību, kas ir baznīca šeit uz zemes. Nu jā. Ja. Tā kā tāda nu ir šī sūtība un misija. Bet jautājums jums, rādum arī klausītāji, kā jūs domājat, kas ir baznīcas misija, sūtība? Rakstiet īziņas 266 77 272 vai zvaniet 67 969 131. Pēc mirkļa būsim atpakaļ. sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. pagodinu tevi, Jēzu. Augšām cēlies, esi tu. Tad nu lūdzu, dod man dzīvot ar tava gara vadību. Gods augstībā dēļ debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es jēzu. Ar spēku. atgriežam mājās, nerādīt. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādiem arī klausītāji, šeit es presers Jānis un dienas katehēzē uz jautājumu, kas jums ir baznīca, saņem vienu īziņu līdz šim un tā saka, baznīca man ir miera osta draugs un spēks ikdienai. Vai nav skaisti? Tiešām uh, tiešām mieru osti spēks un, un, um, un draugs ikdienā. Man liekas, tas runā tieši par to eh, kopienas elementu, eh, par kuru šorīt eh, lasot šo baznīcas sociālās mācības dokumentu, arī esam aicināti padomāt, aizdomāties un iedziļināties jā, par to kopienu, ko baznīca nes, pasludina, piedāvā un kas ir Eh, šeit uz zemes. Baznīca konkrēti kalpo Dievu valstībai pirmām kārtām sludinot pestīšanas evaņģēliju un veidojot jaunas kristiešu kopienas, izplatot pasaulē evaņģeliskās vērtības. Tālūk saka šis dokuments, kad baznīcas uh, misija pirmām kārtām ir pasludināt evaņģēliju un veidot šīs jaunās e, kristiešu kopienas, izplatot līdz ar to arī evaņģēlija vērtības. Mm -hmm. Tātad, jā, evaņģēliskās vērtības nest, piedāvāt pasaulē un, un, protams, dzīvot arī pēc šīm vērtībām, ne tikai sludināt, bet arī tiešām dzīvot pēc šīm e, vērtībām un principiem vienlaikus arī atzīstot, kā šeit tiek teikts, atzīstot arī to, ka valstības realitātes iedīgļi var atrasties arī ārpus baznīcas robežiem visā cilvēcē, cik vien tā dzīvo saskaņā ar ev evaņģeliskām vērtībām. Citiem vārdiem sakot, mums nav monopols uz um, Dievu valstību, mums ir dots apsolījums, kad uh, būs Dievs tur, kur mēs esam, uh, un dzīvojot pēc evaņģeliskiem principiem, bet nav tikai monopols, kad ik viens, kas dzīvo, pat ja arī nav baznīcas loceklis, tomēr var būt eh, par šīs valstības nu, liecinieku un dzīvot arī eh, pēc šīs valstības. Nu tālūk, bet mums ir zvans. Lūdzu. Halo, runājat. Halo, halo. Jā. Slavēts Kristus. Mūžīgi. Nu, tur jau ktēmi pa baznīci. Nu, tieši eh, tā. Tā, tā, tā mācība, kas ir baznīca. Baznīci mēs dzīvie cilvēki. Un mēs ejam uz telpu, lai satikt dzīvo jēzi. Nu, kas dzīvo tabernakolā, ja? Skaisti. Tas, tas ir, tas ir, tā ir man doma. Bet tas pats, tas sludināšana no vadošo puses, ja? Uh, iemūties. Es tā domāju, ka vai tas būs tāds, kas otru cilvēku ar vārdiem un darbiem neievaino. Nu, tas arī tiesa, protams, jā. Ja. Kad, eh, ka var iziet tukši baznīca un pāris cilvēku atrasties tur, jā. Ja? Labi jau, ka tie pāris ir. Bet, bet ja dēļ to sludināšanu, ja ieiet projām ir, tad vai tā ir baznīca vairs, vai nav individuālais uzņēmums kāds? <laughs> Tas ar arī. savām interesēm un tā. Nu, tieši tā. Sirsnīgs paldies, jā. Arī, arī šāds uh, skatījums ir. Jā, mēs cilvēki esam baznīca. Baznīca vispirmam kārtām ir dzīvēja akmeņi, kas ir uh, cilvēki, kas to arī veidojam, šo kopienu, uh, kas mēs veidojam. Uh, diemžēl nepilnīgi, jā, to mēs saprotam, gan sludinātāji ir nepilnīgi, gan arī paši cilvēki ir nepilnīgi, un tādēļ mums ir šis aicinājums uz nepārtraukto atgriešanos, mēs jau iepriekšējās kateheizēs pagaiš, ne, šīs nedēļas laikā lasījām par to, ka ir vajadzīgi iekšējā pārveide, uh, lai varētu pārveidoties, veidoties un mainīties lietas un plašā sabiedrībā, bet tas pilnīgi noteikti arī attiecas uz pašu baznīcu. Ir vajadzīga šī iekšējā pārveide, kas ļauj uh, piedzīvot pilnīgi uh, arī pārvērtības ārējas, gri, ja gribas institucionālas attiecību pārveides. Uh, nu, katram, katram arī ir jāstrādā ar sevi, pilnīgi pareizi, jā. Kāda īziņa raksta, um, labrīt atbildot uz jautājumu, manuprāt, baznīca galvenais uzdevums ir mīlestībā liecināt par Kristu. Man baznīca ir mājas un ģimene. Mīlestībā liecināt par Kristu un mājas un ģimeni milzīgs paldies, jā, ļoti skaisti. Um, um, ļoti, ļoti skaisti, jā, sludināt šo mīlestību, runāt par šo mīlestību, pat tad, ja jā, eh, šis vārds jau ir eh, tik ļoti dažbrīd šķietami novazāts un, un bezjēdzīgs eh, kļuvis, un tomēr es domāju, tad, kad mēs piedzīvojam šo mīlestību, tad bez vārdiem saprotam, kur tā ir un kur tās nebūtu nav, un tad, ja esam piedzīvojuši tādu uh, mīlestību, tad arī varam būt, jā, mā, kā mājā un kā ģimenē, miera ostā. Nu jā, skaisti, skaisti. Milzīgs paldies, bet ja vēl ir kādas domas un, un viedokļi par to, kas jums ir baznīca, citādāk no tā, kas jau izskanēja, bet citādāk kaut vai noformulēts, pat ja arī tā pati e, <laughs> doma, tad droši rakstad 266 77 272 vai zvaniet 679 69 131. Tālūk. Turpinot palasot un turpinot e, arī šo tekstu, šo grāmatu, baznīca sociālā mācība, kurā mēs šobrīd mēs iepazīstam uh, teoloģisko pamatus, kā baznīca balstās veidojot, runājot un arī, nu, ja var tā teikt, sludinot šo sociālo mācību, un tas ir teoloģiskie pamati, uz kā balstās, un, un ar ko tad arī tiek piedāvāta šī vīzija, kas, kas varbūt tās atšķiras arī no tās, ja tā var teikt, sekulārās vai tās, kuru mēs piedzīvojam uh, Eh, šobrīd savā eh, sabiedrībā, savās valstī, pasaulē, vai ne? Bet tātad vispirmām kārtām iedziļinamies šajā eh, teoloģiskajā tādā mm, pamatā, un tad jau arī pāriesim un runāsim daudz konkrētāk pie jau kaut kādiem konkrētiem principiem, vērtībām un, un mm, jā, vadlīnijām, kā, kā tad mēs varam skatīties uz lietām sabiedrībā, tā kā nekur eh, nepazūdam, ieklausāmies, lai zinātu, kādi tad ir baznīcas sociālās mācības teoloģiskie pamati, un tad mēs ķersimies klāt arī dis diskutēt un runāt par uh, pašu, uh, pašu šo sociālo mācību. Bet vēl dažas atziņas no uh, no, no šīs dienas tēmas par baznīcas sūtību. Kā es jau pašā sākumā teicu, tā nav politiska kopiena, nav, nav politika, tā nav politiska partija vai privāta uzņēmums, kā <laughs> zvanītāja teica. Nu, pat kā dzirdējām, tā ir Dieva valstība, kurā mēs esam aicināti pasludināt šo valstību pasaulē, nest un padarīt klātesošu šo Dieva valstību pasaulē caur uh, gan savu sludināšanu, gan savu dzīvi, dzīves veidu un to, kādā veidā mēs veidojam, uz kādiem principiem, pamatiem mēs veidz, veidojam uh, nu, sabiedrību, ja tā varētu teikt. Uh, vēl viena īziņa dzirdēju arī salīdzinājumu, ka baznīca ir kā nošķirsts, ja, ja, no nu, vecās derības. Uh, katrā ziņā um, Nu, šis nošķirsts ir kā tāds prototips, <laughs> varētu, varētu teikt arī e, baznīcā. Nu, skaisti, skaisti dažādi simboli un dažādi mm, attēli un, un stāsti, ar kuriem mēs varam runāt par, par baznīcu. Bet atgriežoties tagad e, vēl vienu brītiņu pie šī teksta, e, manuprāt, ir būtiski uz, uzsvērt šo aspektu, ka baznīca nav viss, uh, tāda politiska kopiena vai partija, kā dažbrīd varbūt tās priekštats varētu veidoties, ka tāda viņa ir. Nu, domāju, ka nav, nav arī jānoliec, ka um, šajā darbībā baznīca um, sludinot evaņģēliju var savā ziņā tā kā rīkoties politiski, um, uzstājot uz, uz šiem vērtībām, uz šiem evaņģeliskiem principiem, runājot par to, kad ir jāatgriežas, kad ir jānotiek šai iekšējai pārveidei, vai ne, bet tas ir pasludināt evaņģēliju, neko vairāk. Un savā ziņā to darot var, var izskatīties, e, ka baznīca ir politiska, bet viņa nav politiska kopiena, jo tas pamatu pamats un misija – nav pilnīgi noteikti nav, nav, nav politisks, bet tāds ticības redzējums un, un dievs. Tātad, jāpiebilst, šeit tiek teikts, ka šīs valstības laicīgais aspekts būs nepilnīgs, ja tas nebūs saistīts ar baznīcā esošo un uz eskatoloģisko pilnību virzīto Kristus valstību. Tātad, valstības laicīgais aspekts šeit par valstību runājot šeit dievu valstība, un es varbūt tās lieku tādu kā vienoda, vienādojuma zīmi ar baznīcu, kas ir šīs valstības iedīglis, nu pat kā lasījām arī e, par to, tad šīs valstības tāds kā liecinieks, klātbūtne, reāla šīs valstības arī klātbūtne mūsu vidū, bet tiek uzsvērts, ka arī šī baznīca, jeb šī dievu valstība šajā laicīgajā zemes eh, dzīves izskatā, zemes formātā ir nepilnīgs. Jo, ja mēs, ja mēs um, nepamanām un ja mēs nesam vienot ar šo eschatoloģisko eh, virzību uz Kristus valstību, citiem vārdiem sakot ar šo virzību pie Dieva, uh, uz, uz šo uh, kā teikt, otru atnākšanu uz šo debesu valstību. Ja mēs pazaudējam šo, es teiktu, tā garīgo dimensiju, um, vai ne, šo garīgo saistību ar, ar Kristus valstību, tad baznīca pilnīgi noteikti um, nevar būt uh, pat tuvu uh, tas, uz ko tā ir aicināta, uz šo Dievu valstību, uz šo, uz šo um, uh, Dievu valstības iediegli mūsu vidū. Tātad baznīca nevar pazaudēt arī šo skatījumu, šo saikni ar eh, Kristus valstību. Nu tālūk. Un baznīca nedrīkst, baznīcu nedrīkst sajaukt ar politisku kopienu, un tā nav saistīta ne ar vienu politisko sistēmu. Tā šeit tiek teikts, atkal atsaucoties uz dažādiem avotiem, tā skaitā uz Vatikānu otro koncilu un baznīcas katehismu, un Vox Ecclesia eh, to ir tulkojis, kā jūs zinat, un, un pieejams ir, eh, pieejams ir eh, brīvi lasīšanai, bet ja tiek uzsvērts, ka baznīca nedrīkst, baznīcu nedrīkst sajaukt ar politisku kopienu, tā nav saistīta ne ar vienu politisko sistēmu. <clears throat> Citiem vārdiem sakot, baznīca nav bijusi un nav uh, Uh, saistīta ar komunistisko <laughs> partiju vai ar uh, cita veida partijām un, un cita veida politiskām kustībām, uh, un pat ja arī kaut kādā brīdī var šķist, kad jā, tie, tā, tā, tā mācība un tas, par ko tiek runāts, par ko, tiek, par ko iestājas baznīca, ka tas varbūt tās uh, atgādina uh, kāds var pārmest tādu komunismu, vai ne? Vai varbūt tās kāds arī e, kādu citu e, pārmetumu var, var, e, var teikt, bet pasnīcai ir jābūt skaidri arī. Nu, man pat gribas teikt skaidri pat savā ziņā jānorobežojas, jāpasaka, ka mēs neesam viss tāda vienkārša politiska kopiena un arī savā darbībā, pat ja arī mēs iestājamies par kaut kādām uh, vērtībām, par kaut kādiem principiem, par kaut kādām lietām sabiedrībā, iestājamies, piemēram, mēs par nabadzību eh, vai pret nabadzību un visu to, kas var, eh, var eh, palīdzēt risināt šo nabadzības problemātiku sabiedrībās. Nu, pāvis Francisks ļoti aktīvi par to runā un ļoti daudz par to runā un norāda, ka baznīcai ir jābūt uh, jāiestājas par nabagiem un jābūt ar um, nabagiem, vai ne? Un pat ja arī tas tiek darīts, tad tas tomēr nenozīmē, ka mēs varam sajaukties ar šīm politiskajām uh, kopienām. Nu, jā, tas, tas vienmēr arī jāpatur prātā, protams, arī tiem, kas ir, kuriem ir uzticēta šī uh, vadība vai līderība, mācīšanas uzdevums baznīcā, bet arī būt vērīgiem uh, Eh, no, no mm, kā teikt, dieva tautas puses arī eh, nesajaukt baznīca ar kādām ko, politiskām kopienām un necensties iepīt arī šādā, eh, šādā veidā. Bet, protams, man ir viegli šobrīd tā runāt, jo sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, ir vis, visdažādākās lietas un, un praktiski jau ir arī jāveido attiecības ar, ar uh, ar to sabiedrību, ar, ar tām institūcijām, kas sabiedrībā ir, un, un jāveido tāda sadarbība, lai varētu varbūt tās izdarīt kādas lietas, un cerams, kad arī tādā veidā pasludināt evaņģēlie vēsti. Ik viens, kas nav pret mums, ir ar mums dzirdējuši arī tādu evaņģēlisko mācību no Jēzus nākam, vai ne? Un tad varbūt tās arī atrast, bet vienlaikus mm, nesajaukt un, un, un neap, nebeidot kaut kādu apjukumu šajā, šajā visā izpratnē. Politiskā kopiena un baznīca katra savā jomā ir neatkarīgas un autonomas, un abas, kaut arī tām ir atšķirīgs nosaukums, kalpo vienu un to pašu cilvēku personiskajām un sabiedriskajam aicinājumam, tā tei tiek teikts, ka baznīca un politika ir, ja politiska kopiena ir autonomas, neatkarīgas, nošķirtas, kaut arī viņas kalpo eh, tiem pašiem cilvēkiem un iespējams arī risina tos pašus jautājumus, problemātikas, um, jā, un tomēr paliek neatkarīgas, kā šeit tiek teikts. Nu jā, tas ir jāpatur arī, jāpatur prātā un, protams, jāatrod tas līdzsvars, kā, kā tad saglabāt šo, šo neatkarību, nesapīties, jo bieži vien jau politika, politiskās kopienas māk izmantot baznīcu savam labumam, un tas, diemžēl, vēsturē ir arī redzēts, novērots, un tomēr, jā, saglabāt šo, šo neatkarību atšķirības starp reliģiju un politiku, kā arī reliģiskās brīvības princips, ir īpaši kristīgais sasniegums, kam ir liela nozīme vēsturē un kultūrā. Tātad šī atšķirība starp reliģiju un politiku un šī reliģijas brīvības principa panākšana, nostiprināšana sabiedrībā ir sasniegums – kam ir milzīga nozīme. Un es domāju, šī reliģijas brīvība ir tā, kas nu, arī atļauj mums uh, runāt par lietām, kas atļauj arī radio arī eksistēt galu galā, jo mums ir tiesības arī uz savu viedokli un pasludināt arī e, to, kam mēs ticam, kā jebkuram citam. Tas, e, ta, tas ir sasniegums, ko mēs nedrīkstam aizmirst un, un uz ko mums ir arī jāuzstāj, un dažbrīd varbūt tās arī uh, pašiem jābūt eh, stipri vērīgiem, lai, lai nesajauktu un nemēģinātu atkal apvienot reliģiju un politiku, bet eh, tiešām arī uzstāt uz šo nošķīrumu un uzstāt uz eh, reliģijas brīvību kā, kā vērtību sabiedrībā, kas dāvā mums iespēju uz brīvu izpausmi. Nu jā, tā, tā tas ir. Uh, Ejam vēl vienā muzikālā pauzē un tad atgriezīsimies noslēgt šo eh, dienas katehēzi par baznīcas misiju un sūtību. Eh, kā es saku, baznīca ne politika vai ne politiska eh, kopiena. Ko vēl par to saka, bet tas pēc muzikālas pauzes. Thank you. dod pielūdz, paudžu paudzēs, dziedot slavas iesmu jērā. Tie, kas pirms mums gāja, un tie, kas pēc mums nāks, dziedās slavas iesmu jērā. Tavs vārds dziesmu jārāud. Ja tu staigā gaismā, Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Esmu atpakaļ. Kāda īziņa raksta, baznīca kā ēka skaists dieva nams. Nevaru garām paiet, lai neieietu, ieelpot smaržu, uz ceļiem pabūt Kristus tuvumā – nekā ēka. Priesteris mans labākais draugs. Es nezinu, kā es varēju 25 gadus aiziet no Dieva baznīcā. Esmu satikusi vairākus cilvēkus, kas ir man kļuvuši par sirds draugiem. Jēzu Kristu ar sirsniņu. Tā raksta eh, kāda klausītāja sirsnīgi paldies. Mm, arī par šādu <laughs> liecību, par aiziešanu no baznīcas un, un tad atkal atrašanu uh, Eh, baznīcas atrašanu un par to, ka tā var būt arī kopiena, kur tiešām var sastapt arī sirds draugus, eh, vienoties ar cilvēkiem. Jā, skaista liecība. Es ceru, ka ir arī, kad ir arī daudz, daudz vairāk eh, tādas pieredzes <clears throat> un, un iespējas baznīcā. Bet atgriežoties un noslēdzot šī rīta katehēzi, vēl gribas dažas atziņas pateikt un vispirmām kārtām um, uzsvērt jau to, ko pirms pauzes, um, par ko pirms pauzes runāja, ka Dieva valstības atnākšanu nevar uztvērt tikai kādas noteiktas un galīgas sabiedriskās, ekonomiskās vai politiskās organizācijas perspektīvā. Tā šeit tiek teikts, Dieva valstība nav uh, vien kaut kāda noteikta uh, institucionāla uh, institucionāls risinājums eh, sabiedrībā, <clears throat> kā man pat gribas teikt, tāda alternatīva eh, kopiena ar savu ekonomiku, politiku un sabiedrisko um, uzbūvi. Nē, um, pat ja arī iestājamies, pat ja arī cenšas baznīca arī iesaistīties ar šādā veida, pat ja arī runā uh, par eh, gan politiku, gan ekonomiku, gan eh, sociālām problemātikām kopumā par sabiedrību, tad tik un tā to nevajadzētu sajaukt un, un sa, eh, s, kopā saliekot aizmirst arī par šo, nu, tādu garīgo uh, dimensiju, kas baznīca pamatu pamatā ir un ko arī pilda kā Dieva valstība. <clears throat> Vēlreiz atkārtojot un uzsverot, ka baznīcas identitāte un sūtība pasaulē ir pestīšanas un eskatoloģisks mērķis, kuru pilnībā varēs sasniegt tikai nākamajā laikmetā. Tātad baznīca, lai arī norāda uz Kristu, uz šo Dievu valstību un ir Dievu valstības iedīglis, uh, sēkla šeit, kas norāda uz arī Dievu šo valstību, uz kuru mēs visi esam aicināti, tad tomēr arī jāapzinas, kad eh, ierobežotā veidā, kad savu pilnību šī valstība sasniegs nākamajā laikmetā, eh, runājot jau par um, Dievu valstību kā nākotnes vīziju, uz kuru mēs dodamies. Un rūpējoties par to, lai cilvēce un tās vēsture kļūtu cilvēcīgāka, tā teikt, tā šeit tiek teikts, liekot sevi kā nocietinājumu pretī visiem totalitāriem kārdinājumiem, norādot cilvēkiem uz viņu pilnīgo un galīgo aicinājumu, iestājoties pret totalitārajām struktūrām pasaulē un norādot un izceļot šo cilvēka galīgo aicinājumu, mērķi, ja tā varētu teikt. Tātad evaņģēlija pasludināšana. Evaņģēlija sludzi, sludināšana ir, ir baznīcas sūtība. Dziedināt un paaugstināt cilvēka cieņu ir baznīcas sūtība. Stiprināt sabiedrības saliedēti, saliedētību un piešķirt cilvēku ikdienas darbībai dziļāku jēgu un nozīmi. Tāda ir baznīcas sūtība. Un es ļoti ceru, uh, kad mēs ik viens, kas esam baznīcas locekļi, to varam arī piedzīvot un smelties no, no šīs sūtības, no šīs kopienas, kurā mēs visi dzīvojam. Tātad evaņģēlīja pasludināšana, dziedināt un paaugstināt cilvēka cieņu, stiprināt saliedētību sabiedrībā un piešķirt cilvēka ikdienas darbībām dziļāk jēgu un nozīmi lai mums izdodas, un turklāt ne tikai baznīcai kā institūcijai, bet kā kāda no klausītājām, kas zvanīja, teica, eh, baznīcai kā kopienai, lai mums izdodas tiešām iemiesot to, eh, par ko mēs nu pat kā dzirdējām, un būt ne tikai iemiesot, bet tiešām būt par zīmi pasaulē, par to, kad ir uh, dziļāka cieņa, kad ir dziļāka jēga un nozīme mums veidot šo saliedētību, savest kop, kopā, būt kopā, veidot šo solidaritāti, cilvēku savstarpējo solidaritāti un novērtēt šo cieņu, kas mums ir Dieva dota. Tālūk, šorīt tad arī noslēdzam šo katehēzi, tiksimies jau nākošajā ērtdienas eh, katehēzē. Izskanēja dienas katehēzi Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!